Боже, Боже мой, вон мимивскую оставил Моисей. Далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову в одни не услышишь, и в ночи не безумно. во святем живейших хвалой Израилева. На тя уповаш, отцы наши, уповаша, избавил и сия. К тебе возваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася. А жизнь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Всевидящими поругашамися глаголаша уснами покиваша главою. Упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Я ты сист, меня из чрева упование мое от сосу матери моя. К тебе привержен есть над ложес над чрева матери моя, Бог мой си ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай. Обы душа метельцы туч не мнозі юнці отверзоша на мя уста своя колев восхищая и рыкая. Яко вода излияхся и рассыпашася вся кости моя. Вы, сердце мое, яко воск тает посреди чрева моего, и ще, яко скудит крепость моя, и язык мой крильпе гортани моему, и в перь смерти свел меня и сил. Якобы дошамя всі мнозі сон лукавих одержашамя, і скопаша руце мої, нозі мої. И щетоша вся кости моя тиже, смотриша и презреша мя. Разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление мое, вон ми. Избави от оружия душу мою из руки песи единородную мою. Спаси меня от уст львовых и от рог единорож смирение мое. Поверь имя Твое, братья мои, посреди церкви воспоютя. Боящиеся Господа восхвалите Его все семя Иаковле. Прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилеву. Я Яко не уничижи ниже не дова молитвы нищего. Ниже отврати все свои от меня, когда возла к Нему слыша мя. Вот Тебе похвала моя в церкви велицы, исповедься Тебе. Молитвы моя воздам пред боящим, бойся Его. Ядят у Бозі, насытятся и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся пред ним все Отечестве язык. Яко Господь есть царствие, то и обладает языки. Я Ядоша и поклонишася все тучни земли. Пред ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому веселье мое поработает ему, возвестит Господи верот грядущий. И возвестят правду Его людям, родшимся, я же сотворил.